Comhrá 2. Ní fhaca mé le fada thú a Chiaráin, cá raibh tú? Bhí mé sa Ghréig ar feadh cúig seachtaine. Nach méanar duit! Cúig seachtaine i do luí faoin ngrian! Bhí mé ag obair go dian fad is a bhí mé ann. Is seandálaí í mo dhriofúr Úna agus caitheann sí gach samhradh ag tochailt ar oileán beag sa Ghréig. Bhí mé ag cabhrú léi, agus is obair dhian é táim a rá leat. raibh mórán daoine eile ag obair ann. Bhí daoine ann ón bhFrainc, ón Iodáil, ón Spáinn agus ón nGréig féin, ar ndóigh. Bhí sé an-suimiúil bualadh leo. Conas ar labhair tú leo? Cén teanga a d'úsáid sibh? Tá beagáinín Fraincíse agam, mar a bhí ag na cailíní ón Spáinn agus ón Iodáil, agus d'fhoghlaim mé beagáinín Spáinnise agus Gréigise freisin. Cad fút féin? Cad a dhein tú do na laethanta saoire? Chaith mé mí ag obair sa Ghaeltacht i gCorca Dhuibhne. Bhí an aimsir go hiontach, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch gach aon lá. Bhí sé chomh te sin go raibh cupla cailín dóite go dona agus bhí orthu dul chuig an ospidéal i gCill Airne. Bhí siad go dona tinn ar feadh cupla lá. Bhí an fhadhb chéanna againn sa Ghréig. Ní bhíonn daoine sách cúramach. Ba cheart do gach duine uachtar gréine a chur orthu féin gach lá sa samhradh, fiú mura bhfuil an ghrian ag taitneamh. Tar éis na Gaeltachta, chaith mé seachtain sa Bhreatain Bheag ag campáil le cairde. Ní raibh aon ghá le huachtar gréine ansin, bhí an aimsir go hainnis ar fad. Bhí stoirmeacha ann agus bhíomar fliuch go craiceann. Bhí sé fuar freisin. Faoi dheireadh na seachtaine bhíomar go léir ag argóint lena chéile mar bhí drochaoibh ar gach duine. Ní rachaidh mé ag campáil arís. D'fhéadfá teacht go dtí an Ghréig ag tochailt liom an chéad samhradh eile. Bíonn oibrithe deonacha ag teastáil i gcónaí.